ongi etorri amen gabiz Aspaldiko partez batu ga Eta yeah. ongi etorri gurera Metal Fabrikan zaz Aztu baik Osta bebeste urte urun baten gau Eta bueno Gabon Esta, Gabon Gabon bai, bon bai, bai, bai, Espero guaz disfrutati honen momentu Eta bueno e, Betiko morun eh, guazen eh, Atxinarre bai eta otakak epintxeko Atxinarre urbil bat Eta beste bai, eh, beste zorroia bateaz gatoz, gaur, ez da mutiak, dan eskak. Gau, ba. Hauri ba, hauntxe zu. Da beste bai, ba, gaurko irratza jo, hasiko, espero guaz eh, esan eh, dagoen moron disfrutati, gupe disfrutako, eta, bueno, beste bai, eh, hamen presentazioaz, gau, mutiak, dan eskak, Ongi etorri ostea be, el placer handi bada hemen egotia eh, eta bueno, espero hau amenu eitsi eta eguro moti. Bedatzi da bintemporan aldiz eh, azeko dugu. Parakean bendako ingo neguen kontzertu egun neguez. Gutazken nien kontzertu ez etxiarren, baina bagaus bueltaka nurrengoaz. Amengaz, amengaz. Bagabiz gauzakine eh, bueltaka eta, bueno, ba, segurena lasta dukiko zuen obedade batzuk. Eta, bueno, ba, beste barik, sarrari erlakotxo hau, latzaneagaz, eta beste barik, eh, etorri goana. Eta, bueno, hasiko gara berrizek emoten gerotxo hau. Ronda txuek gaur pertsona gauz, noiko intzur deko faltan. Ea torri albara, baina beste la full ekip. No, ez haitu intzur. Apa, egor. Eta hasiko gara kanta luze lehenengoagaz, eneko partez, nahi bada ben eh, aurkezpen batein bere kantiari. Ia goratzen bada. Bai, akordan binaz, akordan binaz. E, eh, egiz izan talde bateko te 2000 eta guien eta bena disku, eh? Nahi, nahiko goi hartzu neuki da bena. Eta que Nueva Zelandesa dira. E, eh? Nueva Zelandesa gindu izan da, egin <laughs> Nueva Zelanda non ginen eta egiz san e, eh, oso oso e, atrebentzia handixe da eta disku eh, oso erakargarri xe da. Guapure. Guapure. Eta beste bai, beste bai, nik uste dute presentzia eh, handixe eukiko erabela eturkizunien be bai. Eta presentzia askorik, ero oi hartzun askorik eman biharik ez da, oza, eta bakarrik ja ulzerate, eta bakarrik presentaten dira, 2000 eta totalabuko diskue, brutala ba. da, albazu entzun osorik, porque ez dauko dizu xorik, Opening the Woods. Jo, emoten izan deu zeuk aurkeztu duzu, zuzla. Zelanda berria. Hori da. Hori da. Horre bi emisari, eh? Pregunta ba. Eta bueno, equipo, badue eh, barrure. Venga, beste bai, tío. Venga, beste bai, tío. ba, hemen eukiro zultzera, te... eta, bueno, e, nahiko gira hartzen eukiro bera dizku, eta nik uste dute eh, badekula, badekula ertorri xea. Niu zelan, dazu? Antipoda tara. Popako eh? zulur arte. Antipodak, antipodak. Niu zelan, dazu? Ba. Dazu zelan. Dazu zelan. Gabatxo lan dira, kontzera? Antes de Paris Atletik. Ankoazan. Kafe hori. Zubai, zubai. Welder... Eh, hori, eh, explique. Welder kada dugu da, bueno. Iru garen. Betiku, eh. garen bai. denboral... denboraldia, eta hon dino... <laughs> Egon gara, mikrofona eh, probate. Bekarios, no. Bekarios, no. Mikrofona probetan egon gara, da, askerin bitxu. Zeran ez urten ondo. Da, ba, Zelanda berriatik e, etorko gara, ba, amendik gertu hau. <coughs> Eta rire, jo nengo. Pariz aldetik, ganera. En a, jan manzer da. E, atako da e, disko barrize, da txardo da nik, nik esatia, baina... E, Gusto en Gusto en Gusto en Gusto Eta zaitzi hau txartu esatizuk. Ez, baina esango, ba, neuk ekargo, nire musikia ez bestien. Ba, claro, ba, betan moru. A ver, normalin nobedadiek az, e, e, etorten baina, bueno, hau abesti ze urten zan, ondala igual ire iruile, baina ja disko barrizatako da oine otxalien, así que, Welder, barure koulun Light zegaz. Iruileko da bost. Yeah. lasaik ontetan. Listo, on bai, Barrungaus. gauz. Miretzako brutala. Bai, postenaz, postenaz. ba, egunero entzuteo eta abesti ba segon dala iru urten zan, da Estau egun bat, ez dutena entzuten hau abesti segon. Azkeren gori dietan. Ontxe, ontxe entzuteo, beha, ozta beha. Gorre, harina hui. Ez. Gaurko aia konteta <laughs> ah, da. Birritzen gara da. Bori? Ah, eh, Bai. bai Esa, zeu zer, ez, konta bai. zeu zer, Hori ba. Ariadna. Ba, konte bido pa Kriston nobea digaz natorrela. Bimi eta lauko... <laughs> Josuz. Disko bateko. <laughs> Zure ritmo eh, tranqui, tranqui. Bai, bai. Eta prisa. Bidean iretza nobea die. Eta bueno, ya di eguel de rekeindo este spoilerra, orduen, eh, esta aquí ya se lan da nire tartea. Espamerra. Eh, a ver, galdetu lehari, vaya. bada que se se tarde a ver. Claro, es, o sea, es que asuntu esan, di eguel de rentzun, asuntu esan, nik esati, eh, o sea, nik onte binaben, ongo hastien enterena zela, lepra euskera zela esaten dan. Bale? Eta dator lotute urrengo taldi egaz. Leprous. Orduen, bai, aia badakizu zein dan taldi, eh? Olan, eh, aspetxiko taldi, eh? eh gure superlagunedan ekaitz garmendiaren ah. talde bat. Idi bihotz. <laughs> Ez, Asgard. Ah. <laughs> Bibila eta lautik. Esango gane igual lento txoa da. bai. igual ari nauka da. Ez da, aina azgarra bai. bai. <laughs> Ez que denbora azgarz pasatzen da. Mm. Azgarz. Ez que ez, niretzat di biotz eta azgarz, Osea, batera da zela. Editar, meses, editar. Osea, sin mas. Ez eh, Bueno, ba, eh? Ja, eh, Insanity albuneko... Eh, legen beltzan kanta bat ipiniko dutela, zori, ba, astion lepra, euskeraz esaten dela, legenar edo legen beltza. Amigo, gure filologa. Eso zerrik ez idosu, eh? Egunero eh? Ake, ake bai, bai. jarri pentsetan inoiz mm. legen beltza zer dan. Bai, bai. Bai, jarri da pentsetan baina. Da, errepente. Baina, baina, eh, ba. <laughs> Batzuk amen eskera jarri pentsaten bez. <laughs> Pentsau zer da hori. Legena. Bai, ni eh, bai, bai pentsetan amen legen hori leyenda sala, ba es ba bitxu, ba da lepra. Egun ero ikastengo. Hori, berbain biba zurrera tu mikrora bai, bai. txikit. Ariane, <laughs> Ariane. Buen detail. Eh, eso se riquezizu de geur. Nunca os acosteréis sin saber algo nuevo. Hona, asko. Bari. Ona, ona. Zelanda, eh, Eskerra baten bada datorren eh, intelektua pixatea. Zerriñoa. Eh, Zelanda. Eh. berria. A ver, o sea, astion enterena, zela. Dana zantia. Ibarra txaiago sexiño barri bateko guamen. Dala izkuntza laritza. <laughs> Eta ba, bueno, baitzaki perfektuei pintzeko ekaitzen <laughs> taldien kantie. Eta bueno, ba, Bueno, ya amaitzu zue tontura gitzen. Bai. Ez, ba, Hori, ba, aukeratu dut izen bardinekon kanti, eh? Igual ez da izango diskoko honena. Ekaiz deitzen da kanti, eh? Ez. <laughs> Madapaka. Legen beltza deitzen da. Barrure. Ekaiz madapaka? Barrure, mesedes, DJ Welder. power are enough agian eh, handia. Bueno, nik uste de eh, masterclassaz segin berdu abuela, eta eh, hori eratorri xez esplikan bizo, eh, euskeraz, bai. Da, entzuliek bai ganora zulertzeko, nondik eta nora datorren hori lehen beltzan. Eh, bai, sexinio barri metalfabrikan, euskal metalfabrika. Kontu eda, eh, metal taldiek ez tekizela euskal izenak. Oh, mama. Orduen, hau da bat, eta horreko zuek klasi. Osa, dana, dana ez, batzu bagaz claro. euskal isinaz. Adibidez. Zutagar. Bai, ez da, horreko zu izar bat, beltza, izar bat, eta planeta eraso, bat, zutagar izena dekinak. <laughs> Maiz eta izi. Nativu hostia. Asko da, asko da, asko da, asko da, asko da, asko da, asko da, asko da, sartzen ja euskera, euskera, sartzen esa Uf, eta ni matematika... Adibidez, legen beltzona, nondi datorren, adibidez, eh, txekitu kekarira huekarpen bat, elu jarren bertan ipintzen da bela, legen beltza, ba, lege baltza Ez, ez, baina eh, ipintzen da bena da, leyendan, leyendan itzulpena dala, legenda. esa, baina gauza da bai. legenda, eta beste bada legen. Da, nindik aia zase horra konklusiñora, a ver. hori guztiñak. Hori irakaslie ondana beren eh, ikerketa. Ah, vale, bai, bai más. Ei, azterketa irakasli ari, ze hona. Se enteren asen legen beltza bai, bai. lepra dala. Hori Ah, vale. Ba, bueno, fu, eh, prepareu eh, lo itxeko. Kontu eda, irakasle bateaz proiektu bat den zendotela eta bera farmakologiako irakasli zendala eta junzan beran klasera eta beran klase propera bat zen euskeraz, baina berak ikesi ban erderaz. Orduen, klaro, behitxu biherri zen ban, terminologi guztiz zelan esaten dan eh, euskeraz. Eta juntzan klasera eta zizameran esplikazinuek emoten azalpenak. <laughs> eta legen, go, beltza gora, legen beltza bera, legen arbe esaten da lepra, ez? Legen arbe lepra eta ez dakizer, bai. eta besti, osea, legen arbe eta ez dakizer, bai, gora eta bera. Eta ikasliek eh, kriston peisa zeu zegoazan klasien. Eta, ze ze pasete jatzu egaldetutzen irakaslik, eta ze zabiz esaten horre, legen beltza eta le, legen arreta besti, eta ez ba, ba lepra, euskera, ze holan esaten dela, da ikaslik, e, eh? ba gu lepra esaten gu. <laughs> Ba, por Forzako. Eta gerrikan lepri. Ba, lepra. Lepri. Gerri... Eta ondarrun lepri. Le... Ondarrun lepri eta lekitxo lepri. lepria. Lepria, lepria laun. Asi que, bueno. Bueno, sin más. Onda, oh, no, no, no, no. ya está, maitxuda sexiño, chapi. Uh! Earra. Beste, bueno, es. Eh, venga, chiquito. Bai, hala egin zure txanda. Egunero bai. ikesten bai, beltza ba... Ja da lata. Bai, bueno, aquí ba, su eh, Beste gauza bat geur. Au nik uste dut, hasi dut ezela... rubio, da gogoi ezkero mila ekaitzeri galdetzi, eh, ia zein zan, eh, ez da, baina, bueno. Eako okurri du. Bakotxa beran pasu dukin eta jazta. Besarkada bat. Hori. Entzuten dagoela. Besarkada bat ekaitz hori. Onartel du basara? Bueno, ba, nik zalantza batzuk ukina bazan ze abesti ekarri bat ez horren beste denpora eta gero eta neure hori nahira ba mantenidu. Hori da mosketa. Eta eh? egiz da sonata artikan. Sonata artikan azkenengo diskoa itzela izan dela niri benetan ilusioa indostela horre beste urte eta gero bai, disko hon bat atati bai, bai, sonata artika se desconecta ta ukiste eta horregaz diskoa gas apurtu bat. Gusto eh? nahi duzule, eh? Baina, Juan Gonaz, e, niretzako oin eh, modan eta niretza, eta horretaz ba. gain, ba, power metalan dauen no talderik, modi, jarretzen, dana da, horra itxi bezagune da, baina taldie maiestika da, eta azken aurreko singilera joko dut, Power Train, e, abestire, eta beste eribarik. Zartu guelde. Aguanta. respetu haitxe egiten da buena gara haitxik. Buu. Berezik horrengo anin eh? Buu. Aguante. Hori. Maia kestuturik. <laughs> Maia kestuturik. Ha, <laughs> ha, ha. gordeko zue Tomi Johanssonen eh, Maiesi, hori que pentsa den abanzona tardik ez ala, baina maiesi ez ala. Orduan, eh, momentuko parkatu, parkatu, eh, nebe... Nebe, esentzun gorra izan da. Nik trikitizi falta izan dugu, apurtu bet. Epa, unkera. Zuentzun, komunino basaren. Eta, zer, handik entzuten izan da, tu. Eh, Gaila, papi garbitzu zu. Eso. Oso txarto. Bueno, bagoes, bagoes bago ez horrein. Txarto, bueno, venga. Abai, ah, amikro esabali dauz. Abai, ah, dauz. Abai, nire zarrote da. Horrein gota aldi da, nahiko lizkata, lista, metalerutan, diskorik onena moduna agertu de, hogei hogeita laukue. Dez metalari buelta bat, montxo hilakoan. Welder, hogei hogeita lau zer da, bimieta hogei, bimieta gota lau. Bimieta hogei, bimieta gota lau, oza, hogeita lau urteko tarti, eh? Bimieta hogeita lau. Ah, bai. Zor inglesetik, bueno. Ah, bale, bale. 2024, ja. Bale, bale, 2008 lau, bale, bale. Eta hori ez, den berretik blut inkantation. Eta azkeneko dizkue... Ah. Eslovenia ikusi nabezen. Eta azkeneko dizkue... Eslovenia. Horeko egiten ondo, baina... Eslovenia. Puntazo bat. Zaten da, etxo Pink Floyd sortu da bela, baina nintzako Gilmoren gitarrie komparatorik ez dau. Baina bai sartu da bela tokeziko berezi batzuk. Eta gizau da ber, guzti den behatxo. Blodi, inkantantzion deko nozerte. Blodi, inkantantzion deko nozerte. Bada, bolder. Zein minutuko txapie. Venga. Bueno. Oso da welder. Egon gara, ba, praktikamente entzuten egon gara denbora guztizian, ezta? <laughs> ba, txiste batzuk eta... Kendute entzuten egon garala, beste dana praktikamente. Amset eta Gretel. Hori txiste txikito Ni guztien. El masculino, entzuli epe, eskatuko bela. Bai. Ez, bai, hori izin dago tamen, ez. Ez, Hori zelan da, kamara atzi. Censura, censura. Horra gaitxik, eh. Se la ha hori. Ota, ota, ota. ¿Qué te parece que solo se puedan juntar seis personas en las terrazas? Perfecto, yo no tengo más de seis amigos. Hori guztai atzu, eh? Bai, ona izin bai, da. Bai, Hora gotutu gara. <laughs> Bueno, bueno, ba nire txanda, ez? Ez. Vale. Venga, pasa, pasa pala. Vale, ba, es, da, zuke zuber bai al. Larrei, beti egin de larrei. Bueno, berda. Eh, es, bea, oingo tan apurtzeko, igual death metal apur bat imiiko. No so sai eti. Es, death ah. metal. Ah. Death metal, eta da ganera da, eh, grupoa de jotesena gogo berezizek ikusteko datozela jiran, datozela otzaien, ah. otzaia zieran, ah, eh, oskuragaz eta gorotegaz, gorot, egonaz pentsaten, eh, gorot ipiniko, baina ah, berriro. Ja, ba, Zeba lapurtzezta zuari esaldi zenik esan dut? Sí. Egonaz pentsetan... Bueno, batzuk gora, es que ba, ara, pentsetzen dugu. Rekurso limitado. Gerko eh, berbie da zelan da, berria. Kopizia, idea, idea, idea kopizia igual. Eh, ez da, bueno, nik aukeratu duten da, taldi da, California eh, nue 10 eurek. Ba, oso ondo. Imi eda metal holan bastante gordine. Eskerrik que ricasko dale, Welder. Eh, charon. Bai, ba, niko geberkoz. Da, bueno, tal día... Da... <laughs> Ahí, cuánto rencor. Eh, tal Remains. Buena. Eta abestize da Congregation of Flush. Death Metal pixkat, zea, zuen zat. John eh? Conlean, con Dale, dale, dale. Inglisagaz. Lea, con H, esan dozti, e, eh, txoritxu batek esan doz, teneko gruferako sarrei erosteko zauzula. Hor nabil, hor nabil, eh, badak igu oskura, e, eh, gorot, eta horne eta eta tentakarri segiz esan, e, Dana pasaten di, arotik. Gurufen ongo die, honek, Da, bueno, bai, izan egin ikusteku da, ikusteku izango da, eta, bueno, ba, beste barik. Entzuteku? Bai, en, bai, bai, eta ikusteku? gogoan garria, gogoan garria. da, bueno, ba, beste bai, nik adibidez, ekarriko de beste talde bat, nik nintzako deskobrimento bat izan dela, eta oso engantzatu gonaz, eudakin, eudak eh, estatu bat horra die, Miami, mm. koak die, <clears throat> abiotik, eta gizu esan, derrepente, aia, ez hau eta... Igreten. Eta entzuten, entzuten, egiz eh, esan, ez dakar desperdizio bat ipaz, Bati pas. Entzuten, entzuten. Ez da gila gotxuet. Kanta motza, laburre. Ba, Motza da ba, esarri. Egurre, Suitzeko motza da nitzeko laburre, bale? Baina... Ederra. Motza laburre. Baina ederra. Ederra, baina motza. Guapure. Abiotik oso guapure. Oso guapure. Espero gustatia, ni oso enganxeta gona zelan. Baina, baina, baina, ser, baina, Bei euch hat das doch schon 言える José Mai. Enei. Enei. Latzai. ahí. Amset, guapo, eh. Amset. Tal de famau. Famau. Abiotic. Abiotic. Enei, tal de famau. Oso ondo probiotik. Bai. Itzela. Latza. Egurre izena, egurre. Zapatillo zu. Bai. sartu, bendiga. Ba, bueno, neue, ostabe, bigarren abestizagas natorbe bai, eh, barrizekaz. Da, ontze, toketeako kradelo filzeri e, disko barri zedakarre mm, martzoan, e, eh, ondala gitxi paseo diesamen bilbotik, egun ginenan eh, batzuk, han ikusten. Beste batzuk ez? Azken nengo singela pioa guztia. Mm, bai, baina e, neu ez zoten lagu lehen egon garen agerbetan. Egin bien birie, baina abesti bakar bateaz. Da, azken bai, azken nengo singela az. Da, zuzera itxien hori? Diru, diru egaitxik. Ego, Ez ez, ego, ego, ego, ego, Baina, bueno, eh, disko barri segaz eh, eh gatoz, bebai, kara de, fin honen eh, kasuen. Da, abestize da, to life deliciously. Ondala, bi egun urten zan disk, eh, abestize, ez galdetu ze niñoz dote, bez? Eh, euskera era pasetan basu, gati buen bizi gozo gozo. Bai? Ez? Ez? Antzeko, bai. <laughs> Ez ala. Dani Phil Cabrera formando, eh. Bai, bai, bai, bai. Eh? Azkenengo urtietan, bai, azkenengo urtietan eh zuzenien ikusi bai, da egiz bai. esan, nere harritu baina bai, onera, eh. Bai. Ikusi gendu un Samerren. Ni peudan ikusi noan. Samerren ah, ikusi gendu da guai. Baina bueno, tipo oso forman, cabrón. Bai. Bai. Bai. Ni chico uste san. Bueno. Guk ikusten gendun bera, berak guk ikusten gendun moduen. <laughs> bueno, ez, Pentsa berak zuzen ikusten dozkun, ez? Osea, al revés. Gu bera bentsen zuzen ikusten. Lea, ia, maitu da zure tardi, eh? Bueno, Joris. Bizigo oso oso. Badu, badu barruantza. Brutal. Eta, zer, reneko, zer zan bizu. E, mikrofona hasi guztetut horre presberroa berraitzeko. Zure beste. Vale. Endik, eh, sosan nahi, Ez dakate soportarik, soporterik, gordo nahi eskune uki <laughs> Gaur huelta lehenko zupini soporterik. Bota iosu bertzoa, zeure buruari. Osa, que bueno, basengo zua. Ba. Bueno, ba, ba orduen nire partia esartzen da, eta... ba, ba, ba, kontu eda pasan, eh, pasan aste buruen egon ginela iparragirren, eh, kontzertu eken zuten. Por cierto, e, Elizabeth eta Eraso Joven era, hori. Bai, hori junas esaten. Ondo? Da, kontzertu oso guapo, onzala? Oso guapo, onzan. Bai, da, ambientazu, onzan. Ni asko guzti jaten, aspaldi ikusi barik eta asko guzti jaten. Ostia, auki ba, nor momentazo opera bat, esan notzan berari e, mehauri hori bai. En plan, flipanti izan zala hori bai. momentazo opera, pavaroti total, eman, ba. Alucinante. Zuzeneko itxela deko, Elisabel Txeka. Egin nabenetzen. <laughs> Nire eh, asko guztetik, azte zuzenien. Eta... Ba, niri igual gexen guztai jatena, aspaldi zen entzun dutena, eta eh, ikusteko aukera izan dugu nien eh, egon gazena. Ba, igual gexen guztai jatena, ongo azte buruko, eh? Ese, gauza berezi batzukin etorri die, beste ikustaldi batzutetan ez da benak eguki. Adibidez, behar bera e, tekelaue joten, maskarakain, enbeste alako, ba, azkarin showe... Outfite brutala izan zen. Outfite brutala. E, bera poste zen, eta zelan e, hori plasmati eh, bertan ez zena xo gainean, niri asko guzti. Da sortzen da ben ambienti, eh? Bai. Osa, brutala. Oso dixe, oso dixe. Eta, eta nik e, pertsonalki personalki eukina ben bebai kriston gogu eraso entuteko, zenio eraso no sofa nahi zen nintzen. Bai. Zu bai, esan altua ulea. Ni bebai. Vale. Vale. Bai. Bai, pentsu. Bai. Eh, bai, gaste al dizen. Bai, ba. eta Eske eta... hor dago asuntu, eh, claro, o sea, erasok supuestamente eh jiri giri eingo deu aurton. Eta isteko asmoa dekie. Eh. Da nik espero na ben, kanta sarrari egurre motie. Zer? Bai, de hecho eskizien da azkenengo biderra gerniken joda bena. Nik uste dut danak espera benela. Bai, bueno, danak espera benduze. Bueno, hori itxaron bestu guzeba da, baina azkenengo konzertu izan da Gernikekoa, egiz izan, eta amaitzen dabe jirie eh, Euskal Metal Jetsen festivalian. Nori izango da azkenengo konzertu, egero eh, igual zuzerengo da bela lagun hartien dolan. Baina, bai, Gerniken azkenengo aukerie hau izan da. Eta, bueno, guap egon zan. Baina, e, Baina. niretzat, karo, osea, erason jarraitzaile moduen, e, karo, jarraitzaie tradizional moduen espero nabezen kanta sargei hau. Eta niretzat hori momentu bizetan hasi izan praktikamente. Eta gelditzu nintzen gogoegaz, kanta bat entzuteko. Rapapapaturpa, hmm, nori karri Bai. Claro. Eta orduen, enabele sentzun pasadan hastien, ba, gaur dugu Erason, erantzunik, gabe? Mila beratzen dara. Erasoko peini, tío. Entzuten basue, entzuten basue. Diskoko. Artu, artu datu, bai. Artu datu, Eta igual, eurrengo eh, kogontzortutan igual, haintzat hartzeko gauza bateko zue. Ze, azkenin horrek kanta batzuk, igual, faltan botanen di, direktu nik ustean zuzenin, Kontzertu bat, oindala, despedida morun dala. Oindala ogeta bost urteko, ogeta zei urteko, kantak, tio. Gezau, esateko, ozaz, que, claro, nik egiz esan, bai, jentiegaz konzertu ikusten da, bai, disfrutaten da hori da, oso guapo gonzan. Bai. Bai, bai, danok egon ginen itxaraten bai, bai. apur bat, batez behori hori kantie. Kanta mitikoak eta bai, batez bai, be hau. Batez hori. Karo, eta... oza, ganera diskuen izen buru edana. Bai. Eta ez izan, como, ba, biz bat, da ez, ez da behoko, ez da behoko. Eta... Gero, gero, komenten etxon, eh, Sergio hori, da, ah, tu, ez da behoko, erantzun gabe. Zaten, ja, bai, ez que, bueno, batek, eh, como que, ez gure izen, edo, ez gure izen barik, ba, beste repertorio ez diretuko dugu eta azkenian ba ginen emon emon seri entzulieri gure da tio jainkoa esjoteko o sea Ez que, sin Benga Venga, Welder, sartu isu erantzuni bar, gabe, barik <laughs> Erantzuni gabe, Erantzuni barik. kaso, a ver, entzuten pasase, ba, bakizue. Eh, aukantie, joan bizue, bai. Bai, ala, bai. Oske, bai. jente guzti zain da. Es lo que eh, bai. tiene, tío. Ser, Hemo eh, publikoari gure da, bera. Eh, esan da, esan izate zan, eh, la, las estre, estre, estrella, oh, eso es. Ba, hori, ba, joan bizuela, tío. Bale, dago. Encantas arran gauz, eta joan bizuela. Amaitxu da zure sexiño, hau inalain dator. Bueno, ba, oine talde gaztetxu bategaz, noi, eh? Eh, 2000 eta hogei, hogeita bat, sortu zan taldie, eta ba, nik ebe lehengo aldiz 2000 eta hogeita irun ikusi noga zan, hau da lehenengo abestizek, e, edo lehenengo diskoa eta tenibiltzien nien, eta oin azkenengo diskoko Bai, gazti, gaztiek, gazti, gazti, Eh, gaztie o sea, talde moduen. ah. Bueno, eureke, eureke, eureke, eureke, eureke ez dakit, eta arpeizeta. Eure diez, eskorpionekoa, eh, <laughs> oza, rio... Ez, hau, onega batzuet. Eh, ez dakit nortzu dizen, bai, izen mot eh, hor eh, batzuk ipin jadek ez, bai bueno, ze, arpeizeta peta eraten dabez, lelengo mundu gerrako estetiki gazkoaten die, eta bai, izaten dabe euren letra kulertu alizeteko entrevista bat irakurri aspaldi, ba, gelelengo mundu gerra... Tan eh? Elkar trukatu ziren, ba, gutun informe eta liburu desente irakurri biorko zirela, ulertu alizeteko, ja, ah, bueno, zimaz. Txikito, hake importantia da letrak ulertzi, eh? Bueno, eta lehi duti, eh? Baya, bueno, lehi duti, eh? Gero Google Translator eti ba, eh? Claro, pues, alemana badi, eh? Eta horra gauza. Ba, gero eta gitxiau da, oso lakoak, eh? Ez, diskoak irakurtako... Trastietan da benak. bai. bueno, ba, etxin jopa. Ba, importantia, ala, tío. Segane alemanes kantetan da eta ez dute, bueno, baten bat badek jo lanik eh, inglesez, baina, bueno, eh, edo igual ez, baina, bueno, sin más. Azken nengo <laughs> diskoan dana aleman eh? ez da. Zila, na, zuri guztati etxeo gehiago diskoan entrevistak eta iragurtie, elgarizketak ez, iragurtie diskoan zuti baina. Enaban ezagutzen taldie, eta orain dela bi urte edo izen zan, euren lelengo diskoan, hasi san kontzertu eta tipiko azien, atzien azten zarela ikusten, da urbiltzen zoaz, urbiltzen zoaz, azkenen aurrien amaitzen dozu, eta pioa guztia azten kontzertue. Eurek kanonen fieber Eta azkenengo diskoko irugarren abesti ze Estun Trump. Edo lako Estun Trump. A ber, berriro. Alemanesko hitz bat. Hori zerbeza bat da, ez da. Hagen. Legoi eneskatu lege hori. Bai. <laughs> Bederatzi gradu. Gugel festan ikusi genuen. Bai, eta apunteu ze aurton be ustote Rumaniako festivalien eta resume joten deu. Eta bai. Puestan estena, bruntala. Eta merezi dabe. Ba, du, ba, disko bize, bai, bai, bai. Una, bai. Una, bai. Landes zu Ruhe und alle Hilfen zu sich werden. Das waltet Gott. Willkommen chiquito baina maila eh, aparte de sus, eh. Ondo, ondo. Me gusta. Va, va, me gusta. Beti arritzu la cosa sorreas. Beti chatos alderantza. siempre danza, eh. siempre sorprendo. Bien, bien, bien. Me parece estupendo. En tener que ir para su festivalak, en tanigo goiko con rock esta de la noa. Nora? Rumania era. Rumania Eta bertondo zen lan hartzien. Da chiquito bai no nos menciona de la época de Coal Chamber New Metal, baina ni guztetiaz de Static X, bai, komentetzeten, trae bi disko, regeneraton bai, volumen 1 y 2, bigarrena bueno, jarriko tenkantie, sorprendidos dutxu sorprenditzen, Arritxu. Baina, arritxo dutxu itzen. <laughs> baina, bueno, barriro txutien musika hau, ogoi urte berandu hau dezu epoka. Puxi? Ba, bueno. Ez, ez, ez, azkene, ah. e, hori aldar mitiku daia. Ah. Ide, kantie, deitzen da Hollow eta bat du barru. Hollow? O sea, como? Hello, Hollow. Igual de perón en electrónica es flipate en dao, tío. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, Lea, Ah, baina, esto va macho rondiala. Es que nego. Bai, lan bitzu nada. Ba. Vale, la han bicho, Bueno, ni que... Vale. Este va. Ni que... Es Taldi, nego... torduen. Segiduko eta apur bueno, metal barik, apur bat, bai, bueno, brutal. Power metal. metal. Ez, ez, zure rollo bat, tío. Ba, geu rola. Sorprendio iso zorreaz, tío. E, eh, eh, goizien esnatu naz dez Ez zara argitzeko pertsona, Esando, tío. Esnatu Ez super, zelan, eh, eh leible, predecible, super... Eh... Ese pasen dan, esna... Goizien esnatu naz, super metal. Ah, oso ondo, Eta, joanaz ze eh, Euskadi gaztea entzuten bierrera. <laughs> Eh, eh, parkatu gaztea, eh, gaztea, iazteko eh, euskadi iripez. Eh, parkatu, eh, guzurre da, enaz esnatu bain dez metal. Ez esnatu, es, es, es, gaztea. Ez, ez, gaztea. Bara dintzo, eh, guzurre da, dana. Ez, baina arratzaldien lanetik urtena gero esan dut, ba, un poco de dez metal. motiva, motiva, motiva, motiva, motiva, Eta egon zentzute... bueno, musiki. Eta... Esan da, irratzaio irratza jo dugu iluntzien... Lanak enbidotez? Zer ekarrikot. Ba, zer ekarrikot, az, azken aldi gauzaz, bueno, egi irutalde nabain zuten asako. Lau. Gorot... Eh... Hori, estu zupiniko? Ez, ja, es... Angelus eta Losa zei, eti ja, ez da usure... Badaos, badaos, badaos, badaos, badaos, badaos, Supermodernizatzen. Arrankalea. Eh, bai, Spotify eta hori. Bai, bai, Spotify. Spotify. Spotify. Ez, Goroz, segeiz hau. Goroz, Belfegor behazko entzuten hau. Dari gazto zupiniko. Iraien joten de eh, hau yeah, no, festi. Bi urte e... daru Belfegor entzuten dio. Bez, que me flipa. Se Se festi, se festi. Baina, eh, nau, nau entzuten... Se festi, zen? Black Templar. Eh, Huescan uste dela, Monzón edo lago lekuaren. Bai, horrengo gongo diaz, hori bai, horredeko peligro bat dela, hostia. Zolako festibolaten aldiz egon bai. gustaten iazko jentie, asko, da, bueno, edo ez, eh, ez dakit, espero tezetz. Beha, bueno. <laughs> Eta, bueno, eh, asko hori luzetu barik asko hori duzetu bat. Ulertu estazu, ez? Neozelandesak. Ulertu estazu, ez, bai. Neozelandesak. Neozelandes pillo bat aldi, zan. Eta eritxe gustaten. Bueno, eh, irugarna da. Ba, bueno, argitxu, argitxu ingo, argitxu ingo, neozelandesak atxik ez dakagula horre parorik. Se azkari neozelandesak ikusten kurru etxen dabe duan eterri da xunte, bueno. Enei, tranquil, estotzu haitxuko. Estotzu haitxuko, tranquil. Bueno, bai. Neozelandesak. Ez, eta dauz, joder, Hau ba- Google ba... Translatorrek ez teo itzultzen, bueno, eh, inglesera. Bueno, baina argi itxi bide. Si bueno, ba, Belfegor, Numen, eta beste talde asko, ez? Vale, horra, joan gora, bai hori ireien da, ondino... Numen esan zu. Euria probaten bide. Vale, bai. vamos, al grano, eh, lea. Eta al grano, al grano, al grano. Que te lias, eh, las persianas, tío. Bai, ebizan. Eh, bueno, karrioten taldie, amaitzeko nire, bintzen nire, bai, nire partide, eh. da eh, herberetako talde bat, Errezi ez da izendan, mila Holanda. Holanda, Holanda, Holanda. garaiko Holanda. Eh, eta taldi da, zebere torture. Eta tal, eh, abestizia da, sound off. Ordu zan, zoze gara erasko gartu. Makarra da eh? bat. Di eguelder gora etorri da. Ordu zan, zoze gara erasko. erakutsi dozten behin, guztabapez, amar urte. Eta hon hostia. Eta ben flipa egin dut. A ber, kontako ba, notzu, eh, hey, nire, nire, nire nebiek eragutzistezen gauzak ez jatezena guzte eta gaur egun guztete jatezenak. Ba, baina nik esan banetzen ez gaur egun guztako. E, ariane, gaur egun musikie. Musikie, joder, <laughs> lea, tio. Bueno, eskerrik asko welder, dale. Beia. <laughs> Eh, Sartu welder. Da, aurrengo bat hartu. Da, Egurre edo zer? eleanti, zapati. Honek, jo bien, pasa... Vale, vale, vale, tranquil, baina mitikoa ondean ez gaztaka lutsu. argi... Klasikoa baina harina beste bat ipiniko dugu, ze gaur geure errikidiek. Ez duta maitxue. Ez duta maitxue. Bale, gero amaitxuko zu bea. ez ben bukaera... Honek, jo bien, eh, pasan eh, usta gien, jo bien, Barcelonan, dauela festi bat... Eh, Zendak, move your fucking brain. Bai. Brutala da, horto ah, me hongo da. Baina txosko ardu. Ezkerrik bueno, asko. Eh, bai ardu, esku. Eta guapo. Eta guapo. Eta guapo. Eta guapo. Eta guapo. Eta guapo. Eta guapo. nintzen joateko. Ah. Ba, ba, ba, justo, baina ez baina justo, eitzaron, azte buruen, egon nintzen, Barcelonaan bai, baina, Barcelona, Rofes, Pantera ikusten, Eta, eta Europe, gizien mm. guztia zen, ez zen, ez di parpel izin zen gehien guztia zen. Ni beroz kiranoan inbeti hartzen dut. Da, esto estazu inbita horra kontzertura? Bai, esan etzun guztia etorri, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Bueno, ba, o sea, agurre eta klasikoa gazkoa baino harina, ba, gure herrikidiek ba, etorkizun beltza ori, ori, ori, eta bezingel barri bat, eta bueno, ezin dugu zarratu gaurko egune ba, single hau jarri barik. Kritika, eh, kritika konstruktibo bat. Izi bihotzen itxularek ez eukik, mesedez. Ah, ez parkatu, parkatu, eh, spoilerra natxera. Hori, eh, txiki, hori alaineri esan txasu ezta? Txikito hori esan txasu. Txikito... Ez gelditxu kalbo. Eh? Eh? Oh. Eh? Lea, frekiu peina. Bueno, ba, gure errikidiek etorkizun beltzak eh, single barri zatara dabe, makinak ikasten, eta bueno, euren formakuntzan aldaketa batzuk uki dabez, ba, gorka mena handizek eh, baterize jotiri zibir zindotzu, ba, beste kompromiso batzu deko zelako. Bari ego alkati. Eta eh, bere bai. ordez, ba, Oskar sartu da taldien, ba, bueno, beste ekidiek e, barriinek jarraitzen dabe. Baina, horretzien bibide rukio guz, eta gu beti izaten dugun moduen guretzien sartzen dizena, etzeko zatartzen diez. Orduen, etxeko talde bat dalez, Oso. ba... Sakona. Madari. Izitala, izitala. Bertxolari, bertxolari zeizen zena, bertxolari zeizen. Makinak ikasten zingela gazizten dugu. Zuma bai izela da makinit. Ezin hauek entzun barik eh, agurtu. Da, beste barik, egon adi, lasterrekiko ez mesuek eta... <laughs> Eta zelan da, e, eh, gauzatxuek ikusteko, eta bagabizela zozetan, makinetan, eta zoze elkarriko gule, da egon prest, metal fabrika dule, eta horten zoze preparako, hasi que egon adi laste atako gule eta. Venga, etorkizun beltza, makinak ikasten. Sartu belder. Ba, ez, baina... konteko kontetan, baina ez. Baina bai, konteko dugu. Urrengo... Zer izu konta, Welder? Horrego kontzertu nazuntu, eh? Ah, bai, bai, bai, baina zer, zer zen eta hortik? Horrego kontzertu, eh, hasi gara, ja, eta badekogu gu... Danti ez dugu botako nendik, ze eh, fejen bidugu, baina martxuan edo aprilien bai izango gara. Bai, bai. gure, gure pederatzi garren denbora aldiz, eh? Da bertan egongo gara, seguru. pederatzi garrena, eh? Eta hori da esan aldo gundana. Se marrena da, behatzi garrena. jo, ba, a mi se me está haciendo largo. Venga, sartu gudat. Como Benur. Uf. Eh, Ibarra, etorkizun beltza single ederra aurkezu dozku, eh? Iron dana, eh? Ta bueno. Hone, garra harrak ezin Agurtzen jungo gara, ez da? Ja, Beste bai, eh, eh mutiak, eta neskak. I'm set, I'm set, I'm set, I'm set. Es. Ba, mierda? Sí, bai, me flipa. Ba, zuri... batzen egon garela, eh? Izilik egon garen den para guzti honetan. Izilik egon zatzez! DJ Wilder rekein berena beren akortik. Eta... Beren aportik. Aportik. Aportik. Beran eh, eñapak, baina ba, beran... Eh, Ue, elde, am, set, we am, we am, set. <laughs> Ondo ibida, gaur, ondo ibida. No comento. Parkatu, parkatu benetan, parkatu ban eri jenti eri benetan, da parkatu entzun bizun zon zer eh, pintxe harren, baina hau nik ene nahi, eh? Nik ene nahi. Zer, lea. Eh, bortxatu ingoste. Laguntza kobrateko zuz ere mi dago, tío. Eh, chiquito, aparte de su, Zuz esan bidugu. Ostia, laguntzen zutau. Zer da, por eh, una normalidad ya de kogu eh, subentziñoa. Subentziño, jori. bueno, venga, amaitzen joango gara perrera en baño ariñao. da. I'm set, I'm set. Venga, huelde, ragurtu klasikoa zo bateaz, venga. Beste bai, gurengo bate arte, metal fabrikan egon Amen, espero satxu hau, eskusa balik. Eta hurrengo bai. festivalen... Bai. Laster arte. Hurrengo festivalera arte. Eta beste bai, falta dozenak beti agurtzen doz, falta dotzuaz, bezarka bat anoi, ondo izan, san ju, eta egurre. Eta Eta gure berriz egiko zuez, namaitzeko kaiu zen, grin matzin. Kamo ki